Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. godina je 1956. Engleska arheologinja Diana Kirkbride sedam mjeseci iskopava Petru, antički grad smješten na trgovačkom putu između Crvenog i Mrtvog mora. Petra je bila poznata po svojim građevinama uklesanim u stijene. Najpoznatija je takozvana riznica, građevina uklesana u stijenu visoka 40 metara. Ali Kirkbride nije bila zainteresirana za Petru. Istraživanje tog grada bio je samo posao koji je obavljala za jordanski odjel za starine. U svoje slobodne dane strane ona je istraživala okolicu Petre u potrazi za takozvanim nalazištima kremena. Nju su interesirali ostaci mezolitskih i neolitskih naselja. Beduinski vodiči vodili su je po zapadnom Jordanu. Oni su naišli na nekoliko nalazišta od kojih su neka bila jako stara. Kirkbyde je posebno zaokupilo nalazište Bejda, udaljeno na sat vremena hoda od Petre. U Bejdi Kirkbyde je našla maleni tel. Riječ dolazi od arapske riječi za brežuljak. Tel je bio znak da je na tom mjestu bilo višeslojno prapovijesno naselje. Tel je nastao tako što su naraštaji ljudi koji su živjeli na jednom mjestu od otpadaka iskopane zemlje i ostataka ranijih naselja stvorili brežuljak, koji u nekim slučajevima mogao biti i visok do 20 metara. Onaj kod Bejde nije bio tako visok, ali ispod njega je Kirkbride naišla na ostatke jednog od najranijih gradova na svijetu. Kirkbride je počela iskopavanje u Bejdi 1958. Istraživala je to nalazište osam sezona, sve do 1983. godine. Njezin je rad otkrio kako je Bejda od malenog sela natufijanske kulture, nastalog u 11. tisućeću prije Krista, izrasla u grad dvokatnica pravokutnog tlocrta. Vrhunac tog grada bio je u 7. tisućeću prije Krista. Steven Mithren u knjizi Nakon leda, globalna ljudska povijest od 20.000. godine prije Krista do 5.000. godine prije Krista ovako opisuje Bejdu u njezinom cvatu. Miten po najvažnijim nalazištima kamenog doba putuje kroz lik Johna Laboka, engleskog bankara i znanstvenika. Da bi ušao u grad, on prekoračuje nizak zid koji okružuje zgrade. To je zapreka za pješčano tlo koje prijeti prekrivanjem dvorišta, sada kada je oslobođeno rušenjem drveća. Put Laboka vodi između zgrada u dvorište okruženo zidom promjera nekih 8 metara. To je središte grada. Nasuprot njemu su četiri odaje napravljene od kamena koji imaju podove posute zrnjem. Ostaci su to žetve. Labok zakoračuje preko praga u sobu koja sjaji bijelinom. Zidovi, podovi, čak i strop Debelo su ožbukani. Jedina boja je debela crvena pruga na dnu zidova. U središtu zgrade stoji metar visok neklesani kameni stup. Iza njega je ulaz u drugu i veću sobu. Ta je jednako oskudna i zasljepljujuća, s istom bijelom žbukom i crvenom prugom, koja također okružuje ognjište na središtu poda i kameni bazen blizu ulaza. U najdaljem kutu je kamenom obrubljena jama. I to je sve. Nema namještaja koji bi upućivao na kuću. Nema odlomljenog kamena ili dijelova kostiju koji bi upućivali na radionicu. Bejda se smjestila u Vadi Garabu, u prijevodu s to znači dolina Gavranova. Za razliku od Abu Hureyre ili Ain Malahe, nalazišta koje su otkrila prva naselja u kojima su se skrasili lovci sakupljači na putu prema životu poljoprivrednika, Bejda je jasno pokazivala koliko se čovjek počeo odvajati od svijeta prirode. Zgrade imaju oštre kuteve, uredno su poredane jedna pored druge. Životinje su u torovima, zemlja se krči kako bi se obrađivala. Bejda je jedan od prvih gradova na svijetu. Američki arheolog Brian Bird s Kalifornijskog sveučilišta pokušao interpretirati građevine Bejde. Ta velika zgrada u kojoj nije bilo namještaja posebno ga je zaokupila. On je izračunao da je samo za žbuku trebalo oko dvije tone živog vapna. Da bi se pak to vapno dobilo, trebalo je devet tona drveta. Napraviti to sve u sedmom tisućeću prije Krista nije bilo tako lako. Pojedine kuće u Bejdi mogli su napraviti članovi jedne obitelji uz rad susjeda – tu veliku zgradu tako nije bilo moguće napraviti. Bejda je u vrijeme izgradnje te zgrade imala oko 500 stanovnika. Teško da su ti ljudi mogli živjeti zajedno bez neke vrste vodstva, sastavljenog možda od starijih i poštovanih članova zajednice, koji su donosili odluke koje su imale posljedice za cijelo naselje ili su te odluke donosili pojedinci koji su silom nametali te svoje odluke. Steven Mithan piše. Brian Bird mislio je da je vjerojatno ta zgrada bila korištena za donošenje takvih odluka, mjesto gdje su se okupljala odvojena kućanstva. Činilo se značajnim da je u dvorištu nasuprot ulazu u tu zgradu bilo skladište za žito. Zid koji je okruživao zgradu novi je dodatak. Prije su ljudi slobodno hodali preko dvorišta. Novi zid dvorišta, zajedno s ostalim arhitektonskim novogradnjama, Očito se koristio da bi ograničio kretanje ljudi kroz grad i utjecao na ono što mogu vidjeti. To je bila, pretpostavlja se, prednost za one koji su imali vlast. Skladišta žita i znanje što ona sadrže bili su izvori moći onima koji su nadzirali raspodjelu žita. Vjerojatno najstariji grad u povijesti je Jerihon. Iskopavanja koje je predvodila engleska arheologinja Kathleen Canyon, njihov vrhunac bio je 1952. do 58. otkrila su naselje koji su utemeljili u 9. tisućljeću prije Krista mezolitički lovci sakupljači. Oko 8000. godine prije Krista to naselje izraslo je u organiziranu zajednicu sposobnu za gradnju masivnog kamenog zida koji je okruživao to naselje. Na jednom kraju taj zid je imao masivnu kamenu kulu. U Jerihonu tog vremena živjelo je od 2 do tri tisuće ljudi. U tisuću godina lovci sakupljači prešli su na život na jednom mjestu. Razlog za tu golemu promjenu je zemljoradnja. U Jerihonu su nađeni tragovi uzgoja žita i ječma. Samo je udomaćivanje biljaka i razvoj poljoprivrede omogućavalo život tolikog broja ljudi na jednom mjestu. Bejda je nakon Jerihona jedna od najstarijih gradova. Steven Mitten ovako opisuje ljude Bejde i njihov način života. Ljudi su nagurani jedni uz druge. Čini se da jedna obitelj zabavlja drugu. Njihova odjeća je upečatljiva. Ona svjedoči o drugoj malenoj revoluciji koja se dogodila tijekom zadnjeg tisućljeća. Revoluciji koja je prošla praktički nezamijećena od arheologa. Svi prethodni ljudi u povijesti nosili su odjeću napravljenu od koža ili krzna ili vrlo često samo od ispletenih vlakana. Ljudi i bejde bili su elegantno odjeveni u odjeću napravljenu od spletene tkanine. Oni su nosili najraniji oblik platna, obojenog u zeleno i pretvorenog u tunike i suknje. za te raskoši nepojmljive prije nekoliko stotina godina skladišta za žito, zidova koji su skrivali građevine od pogleda, iz zgrada i ljudi odjevenih u tkanine obojane zelenom bojom, krila se jedna od najvećih revolucija u povijesti čovječanstva, udomaćivanje biljaka i životinja. Odjeća iz Bejde teško da bi preživjela do 20. stoljeća da nije bilo sretnog spoja okolnosti. Odjeća nije nađena u ostacima grada, već u malenoj pećini po imenu Nahal Hemar, smještenoj na pola puta između Bejde i Jerihona. Ta je pećina na sjevernoj granici pustinje Negev. Pećinu su 1960-ih više puta pretražili beduini. Oni su tražili spise nalik na onima nađenim u Kumranu, na Mrtvom moru. Umjesto spisa u pećini su nađeni ostaci najranijih tkanina. Godine 1983. izraelski arheolozi David Dalon i Ofer Bar Josef temeljito su predražili pećinu i naišli su na ostatke tkanina i košara. Tkanine su bile iste starosti kao i Bejda. Preživjeli su do 20. stoljeća zbog klime koja je vladala u pustinji Negev. U pećini nije bilo vlage niti bakterija koje bi razgradile tkaninu. Obilje koje je vladalo u Bejdi bilo je moguće zbog poljoprivrede. Natufijanska kultura koja je počela cvasti na Bliskom istoku oko 9000. godine prije Krista počela je pripitomljavati prve biljke ali jednako važno za razvoj bogatstva koje je omogućilo povećanje broja ljudi i veći standard njihovog života bilo je udomaćivanje životinja. Najraniji dokaz udomaćivanja jedne životinje nađen je u mjestu Ganj Dareh. Steven Mithen piše. Ljudi koji su živjeli u Ganđ Darehu ubili su velik broj koza i tako su dali za proučavanje kolekciju od 5000 kostiju. Brian Hesse sa sveučilišta u Alabami i Melinda Zeder sa Smithsoniana poduhvatili su se posla proučavanja. U prisutnosti velikog broja ubijenih mladih mužjaka pronašli su znak pripitomljavanja životinja. Kako se došlo do ideje pripitomljavanja koza ili ovaca još uvijek je predmet rasprave. Frank Hall sa sveučilišta u Yale-u misli da su lovci postali svjesni sve veće oskudnosti divljih životinja i da su poduzeli korake prema upravljanju tim divljim životinjama. To je možda uključivalo osiguravanje zimske ispaše, građenja ograda, kako bi se ograničilo kretanje stada i skrb za mladunčad siročad. Što god da se oko 10.000. godine prije Krista do 8.000. godine prije Krista događalo u Ganj Darehu, mjesto u današnjem Iranu, označilo je prekretnicu u životu čovjeka. Pripitomljene životinje davale su obilje hrane. Stada koja su se pod kontrolom ljudi počela kretati s istoka prema zapadu, došla su do gradova poput Jerihona i Bejde. Ljudi u tim gradovima počeli su držati domaće životinje. Gradovi su postajali sve veći. Nakon pripitomljavanja biljaka i životinja, život čovjeka više nikada neće biti isti. Iz plodnog polumjeseca prvi poljoprivrednici i stočari krenuće dalje na put u potrazi za novom plodnom zemljom, govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijika za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Možemo reći da je to i zemljoradnik i stočar na neki način uzgajaju. Samo pšenicu možete ubrati divlju negdje i staviti ispred vaše kuće, posijati i dobit ćete sljedeće godine e, pšenicu. Da ništa ne brinete o njoj. Naravno morate tjerati neke životinje da to ne popasu i tako dalje. Kod stoke je puno teže. Vi ne možete uzeti mlado ili uhvatiti nekakvu govedo, divlje govedo i sad ćemo ga tu staviti. Ono će biti divlje par stotina godina i jako dugo vremena treba da tu stoku tako pripitomite da ona ne može egzistirati bez vas. Da je vi tjerate od pašnjaka do pašnjaka, da ona ne zna drugačije. Evo, bila je priča baš negdje 95. oluja je prošla, pa sam išao negdje do Kostanjice. Pa su mi rekli da su nalazili u tim praznim nekim selima, da su nalazili e, goveda na prvom katu, da su uginula gore jer su tražili vlasnike da ih nahrane, a bez obzira što je bilo već pusto i tako dalje, ali bez njih nije moglo se. Naravno morate i pomusti, kravu morate pomusti, ako ne onda je jako veliki nevolja s njom ima, vime puca i tako dalje od tog pritiska. I oni su se penjali gore tražeći to od ozgo, niste penice se nisu mogli spustiti. Za stoku treba puno dok se pripitomi, jer zapravo vi ne možete stado čuvati ako nije pripitomljeno razišit će se, izgubit će se, nestaće. Kad ga pripitomite, kad organizirate to, e sad su to puno brža kretanja. Prvi grad Jerihon bio je mjesto gdje su nađeni prvi dokazi navodnjavanja ali oko 7000. godine prije Krista u grad su došli novi stanovnici koji su sa sobom donijeli kulturu koja je neolitička, ali nije imala keramiku. Došljaci su bili najvjerojatniji iz Sirije, gdje je također već bila razvijena poljoprivreda. To drugo neolitičko razdoblje završilo oko 6000. godine prije Krista i sljedećih oko 1000 godina nema dokaza da je Jerihon bio naseljen. Tek oko 5000. prije Krista Jerihon pokazuje znakove ponovne naseljenosti. Bejda je imala još lošiju sreću. Steven Mithen piše. Grad će biti napušten u sljedećih nekoliko naraštaja. Bejda nije bila smještena na najpovoljnijoj lokaciji. Južni dijelovi doline rijeke Jordan jedva da su dobivali dovoljno kiše da bi se održala poljoprivreda. Najbliži stalni izvor bio je udaljen više od 5 km i do njega se moralo penjati 400 metara. Po tim uvjetima tlo vadi garaba jednostavno je bilo presiromašno da bi održavalo intenzivnu i stalnu obradu i bilo je bez drveća prenestabilno. Svake godine koze su bile odvođene sve dalje i dalje od sela kako bi se našla ispaša, dok su se prinosi od usjeva smanjivali i uskoro će potpuno propasti. Oko 7500. godine prije Krista stanovnici jednog od najstarijih gradova na svijetu otišli su iz tog grada u kojemu su kuće imale prave kuteve i tajnovitu veliku zgradu u sredini grada. Mjesto gdje je nađen prvi dokaz upotrebe tkanina polako je umiralo sve dok život nije postao pretežak. Većina stanovnika Bejde vjerojatno će otići u 12 km udaljeni grad Bastu. Steven Mithan piše. Bastu su otkrili arheolozi 1986. godine i ona je dala neke od najimpresivnijih neolitičkih građevina s dva metra visokim zidovima zajedno s vratima i prozorima. Basta je narasla na više od 12 hektara u širinu. Bila je jedan od najvećih neolitičkih gradova. Vjerojatno je našla za sebe posebnu plodnu nišu, koja joj je dopuštala da po veličini znatno nadmaši Bejdu. Ali čak ni taj grad nije preživio nakon 6000. godine prije Krista. Kako je umirao neki grad ili naselje, tako su njegovi stanovnici kretali na put prema novim plodnim područjima. Zajedno s njima širilo se znanje o poljoprivredi. Pored razvoja poljoprivrede razvijalo se i pripitomljavanje životinja, prvo koze i ovce, nakon toga svinje i stoke. Na kraju je došlo važno pripitomljavanje konja. E sad imamo još jedan drugi aspekt kad govorimo o tim velikim ozbiljnim kretanjima, one kreću negdje 4000. godine prije Krista, ali posebno recimo neki oko 3500. E, onda baš možemo govoriti da govorimo o seobama indoevropljana, onako masovnim seobama. Kod njih je dosta važno da vidimo 7% konja u prehrani. Kod nas u našim uvjetima a tamo na Uralu, odnosno bolje rečeno u Ukrajini ili Derivka, jedan lokalitet kraj Kijeva, gdje imate 80, a 90% u Rusiji kod Urala. Dakle, tamo je konj bio sve i oni su ga zapravo uzgajali, od konja su živjeli. I kako su išli prema zapadu, tu su već polako goveda, češća i tako dalje, polako jenjava konj, koga upotrebljavaju sad ne za, za prehranu, nego za, za ono što će mu biti važno za komunikaciju. E sad, šta su s tim konjem? Konj je e, negdje oko 40.000 godina prije, e, dakle Krista, prije naših vremena, e, nestao ili bio pojeden dugo ga dugo nije imalo, tek je sa tim indoevropskim narodima ponovo ušao u Europu i tu se zaživio, kao što je tek u Ameriku došao sa Evropljanima. A govedo je nekako zaživjelo ovdje i prije u ovim našim prostorima. Naravno, tjerajući, napasajući goveda, imate neki prostor. I sad tjerate goveda kroz tu livadu, stepu, to je idealno prostor. Ako nemate kontrole da oni popasu sve, više se ne možete vraćati na to popašeno. Onda morate ići stalno i, nove i nove prostore. Kaže se, kod nas u našim uvjetima je bilo da je Venecija, uvijek se govori da je Venecija posjekla šume. Ima neki zakon venecijanski koji kaže da u Istri niste smjeli posjeći ni jedno drvo jer ga više nije bilo. Koji je osnovni problem? Takozvano španjolsko uzgajanje ovaca i koza. Vi pobojate, stavite boju na neku kozu ili neki znak na, i ovcu i onda je to stado vaše. Ne morate brinuti o njemu. Pustite ga, ono pase, ali popase sve. I više nema elemenata da se vrati na nešto. Zato je jako važno da tu stoku kontrolirate, imate ograđeni prostor gdje ona intenzivno pase ono što popase, onda ga pustite u novi prostor da bi ovdje imalo vremena neko vrijeme nicati ponovo trava da se vratite na nju. Dakle, eto, tu su tu neki aspekti i zato je stočar stalno u seobi. I to je, eto tako, azijatski narodi, ono istočni narodi, stari zavjet u Bibliji je pun te ideje tog stalnog kretenja, nema granice. A zemljoradnik i kako mora brinuti brigu o granici. I tu je ta razlika između jednih i drugih. Prije otprilike 2,3 milijuna godina u klimi planeta Zemlje dogodila se fundamentalna promjena. Najvjerojatnije zbog promjene osi planete i zbog uzdizanja planina koje su promijenile smjer strujenja zraka počelo je razdoblje hladnoće. To je rezultiralo dugim razdobljima hladnog vremena, prekidanim zatopljavanjem. Ta se razdoblja zovu glacijalna i interglacijalna. Cijelopak razdoblje naziva se Pleistocen. Ono traje od prije 2,3 milijuna godina do otprilike prije 10.000 godina, kada počinje zadnje toplo vrijeme koje nazivamo holocenom. U tom vremenu živimo i mi danas. Na vrhuncu zadnjeg gledenog doba, također zvanog zadnji glacijalni maksimum, koji je počeo oko 21.000. godine prije Krista i trajao do 18.000. godine prije Krista, led nad sjeverom Europe i Amerike bio je debeo 4 km. Na nekim mjestima, zbog tolike količine vode zarobljene u ledu, razina mora je bila niža i do 100 metara u odnosu na onu današnju. U ta vremena klima ne samo da je bila hladna, već i suha. Chris Carre u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju Transformirani svijet od lovaca i farmera do država i carstava piše. Oko 18.000. godine prije Krista svijet se počeo zagrijavati i stisak klime ledenoga doba počeo je popuštati. Proces je bio spor i nepravilan, označen kronološkim i geološkim nemirima. Do oko 15.000. godine prije Krista, u razdoblju znanom kao Belling Allered Interstadia, ljetne temperature dosegnule su skoro današnju razinu, ali u Europi je deglacijalizacija onda ušla u dramatičan zaokret i hladni glacijalni uvjeti vratili su se za još jedno tisućljeće tijekom faze mlađeg Drijasa, oko 10.800. prije Krista do 9.600. godine prije Krista. Vjerojatno je topljenje sjevernih ledenih ploča odgovorno za taj obrat, zato što je to otpustilo goleme količine hladne vode u sjeverni Atlantik što je oslabilo ili potpuno zaustavilo pokretnu vrpcu sjevernoatlantske struje, danas znane kao golfska struja, koja donosi toplu vodu iz tropa. Oko 9600. godine prije Krista konačno je popustio stisak ledenog doba. Razdoblje holocena označilo je prekretnicu u razvoju čovječanstva. Prvih 2000 godina tog razdoblja označili su posebno veliku promjenu. Ogromne ledene ploče su se topile, razina mora je rasla, golema područja, do tada negostoljubiva za ljude, postala su prepuna obilja, ribe, divljači, biljaka. Šumama je trebalo nekoliko stoljeća da se probiju u područje u kojim je do tada vladao led. Ta golema područja šuma tisućljećima će dominirati Europom često će biti neprelazna zapreka drevnim putnicima. Kad stočar dođe do šume, on dođe do šume i tu stane i ne može dalje. I onda mora tražiti posebne mjesta gdje će sa tom stokom dalje ići. Eto recimo Vinkovci, koje guram kao ideju najstarije europskog grada, svi dođu do Vinkovaca. Jer je lesni greben od Dunava, od Vukovara od Dunava, ide 15-20 km kako gdje, e, širi se gore uz Dunav na sjever. Od Vinkovaca dalje na tim močvarištima jer od rijeke Bosu dalje su močvarišta, do Zagreba, ne do Zagreba, nego do Karlovca, dakle 300 km i više imate horizont močvare, tu stoka ne može doći, nema šta raditi. Imala bi jedno Eldorado, jedan trenutak kad sa hrastovih šuma kreve padati žir, e onda se oni svi ugoje, jer je to izuzetno hranjivo, ali to je mjesec dana koliko to traje i između ispod hrastove šume ne raste trava da bi stoka mogla živjeti. Kako bi preživio, lovac sakupljač morao je stalno biti u pokretu. Rijetko su se oni zaustavljali dugo vremena na jednom mjestu. Malo je područje na svijetu moglo osiguravati dovoljno hrane da bi se cijele godine mogla na njemu prehraniti skupina lovaca sakupljača. Te kada je prošlo zadnje ledeno doba i kada je veliki dio zemljine površine oslobođen od leda i snijega, na nekim su se područjima stvorili idealni uvjeti za obilje životinja i biljaka. Jedno od takvih područja je planina Karmel u današnjem Izraelu, gdje su ljudi na tufijanske kulture mogli lukom i strijelom loviti životinje, harpunima i udicama loviti ribe, te sakupljati voće, razne vrste koštuničavog voća i bobice. Na tom području obilja počeće i prva zemljoradnja. I daleki preci lovaca sakupljača bili su također u pokretu. Daniel Hedrick u knjizi Tehnologija svjetska povijest piše. Kao i Homo erectus prije njega, i Homo sapiens je volio putovati. Iz svoje izvorne postojbine u Africi, oni su emigrirali u jugozapadnu Aziju prije 100.000 godina. Stigli su u južnu i jugoistočnu Aziju, te u Indoneziju prije 70.000 godina. Do prije 40.000 godina oni su se nastanili u zapadnoj Europi. Između prije 35.000 i 18.000 godina oni su zauzeli stepe Južne Rusije i Sibira, puno više nego krajobraz. Sada su bili na teritoriju na kojem niti jedan hominid ili primat nije prije bio. Došli su do Nove Gvineje prije 40.000 godina. U Australiju su stigli 5.000 godina kasnije. Nakon početaka poljoprivrede velike udaljenosti nastavili su prevaljivati samo stočari. Velika krda stoke tražila su ispašu, to se nije moglo osigurati na jednom mjestu. Ali za te putnike postale su velike prepreke. Ako vi živite od stoke, a vama bik predvodnik vodi stado, ovan predvodnik vodi stado ovaca, onda je nekako taj mužjak simbol. I kako idemo u stočarska vremena, muškarci postaju sve dominantni i dominantni i ovo što danas imamo zapravo, e, ili što je bilo do nedavno, pa sad polako se vraćamo u neke normalnije sfere, e, je mužjak sve. Jer Ovan ima iza sebe 50 ovaca. To je veza, blisko veza na stočarstvo od onoga što je zapravo na neki način izvučeno iz elemenata stočarstva. S druge strane, ono što možda bi trebalo posebno reći, zemlja nije novac, zemlja nije blago. Kad kažemo blago, onda mislimo na stoku. Dakle, stoka je novac, jer višak vrijednosti onaj koji, smo, koji znamo da ćemo opstati sa ovim jednim dijelom što se tiče mesa, onda i onog drugoga mlijeka, sireva i svega ostalog što ide od njih, ono ćemo prodati pa ćemo dobiti. Zemlju ne možete svake godine prodavati. Obsidijan je tamno vulkansko staklo, obično tamno crne boje. Ponekad, ako u njemu je prisutan hematit, obsidijan može biti crvenkast i smeć. Ako u njemu ima i malenih mihurića plina, može imati zlatan sjaj. Obsidijan je u prapovisti bio jedan od najvrednijih materijala. Od njega se moglo dobiti najoštrije kameno oružje i oruđe. Stanovnici Jerihona, najstarijeg grada, trgovali su svojim žitom i stokom kako bi u zamjenu za ječam ili pšenicu dobili taj dragocjeni obsidijan kako se obsidija na Bliskom istoku mogao dobiti iz samo jednog izvora, brda u današnjoj južnoj Turskoj, znamo da je trgovina tim dragocjenim materijalom bila i tekako raširena po Bliskom istoku. Obsidijen nije bio samo koristan materijal koji se upotrebljavao za sječenje i za vrhove strelica. Debeli komadi uglačanog obsidijana koristili su se i kao zrcala. Steven Mithen piše. Obsidijanom se najvjerojatnije trgovalo od naselja do naselja, zajedno s mnoštvom druge robe koja je sada nevidljiva, krznom, perjem, žitaricama, mesom i orašastim plodovima. Kako je količina obsidijana nađenog u Jerihonu nerazmjerna veličini sela, on mora da je bio ključno središte u trgovačkoj mreži. Možda se u toj mreži razmjene novo sjeme širilo po zapadnoj Aziji. Sjeme za biljke koje su, kako je to napisao Daniel Zohari, čekale na žeteoca i konačno transformirale neolitičke uzgajivače u prave poljoprivrednike. Trgovina je doprinjela još jednoj promjeni, društvenom raslojavanju. Poljoprivreda i udomaćivanje životinja doveli su do pojave društvene nejednakosti. Trgovina je tu nejednakost naglašavala tako što su bogatiji trgovačkim mrežama nabavljali proizvode koji su naglašavali njihovu nejednakost. Ti proizvodi bili su egzotično kamenje, tkanine, kasnije i metali. Trgovinom su stizali predmeti koji su bili i nasušno potrebni prvim poljoprivrednicima. Negdje kad ste u ovom slavonskom prostoru, a, morate imati žrvanj. A žrvanj ima 19 kila, a toga žrvnja, to je dakle granit koga nema u blizini, 50 km, nekoga mora donijeti. E sad taj koji donese žrvanj, taj traži nešto da dobije za uzrat. E sad, što su davali? To je davali su valjda taj višak pšenice i onoga što su imali, ali to je uvijek teže dati nego, kao što sam rekao, dati nekom ovcu, tele i tako dalje, nešto što je pekunija, dakle latinski novac, blago, ono što mi u našem jeziku govorimo. Prema tome, dakle, lakše je mijenjati i razminjivati stokom nego li sa ovim, jer ovo, znate koliko imate? Imate tu hangar u hangaru imate, ne znam, E, dva puta dva metra pšenice i koliko, vam, koliko ta pšenice ima, morate čekati e, sljedeću pšenicu da ovu, da ovu tako rasporedite da sljedeća dođe kad, kad ste kod ove pri kraju. Ako pojedete prije toga, onda je panika i onda morate biti i lovac i sakupljač i svašta drugo e, da bi preživjeli, jer to onda nije samo zemljoradnja. Prije 12.000 godina u Japanu se dogodila jedna od velikih tehnoloških revolucija. Zanimljivo je da su za nju zaslužni lovci sakupljači, koji su počeli provoditi veliki dio godine na jednom mjestu. Veliki dio tih lovaca sakupljača živio je dobilja koje je davalo more. Na otoku Honshu ribari su lovili tunu i skušu, dupine i kornjače. Oni koji nisu živjeli pored mora uživali su u obilju koje je pružala topla i vlažna klima ti ljudi napravili su prvu keramiku na svijetu. Daniel Hedrick u knjizi Tehnologija svjetska povijest piše. Tamo prije 12.000 godina sakupljači su počeli izrađivati keramiku, tisućama godina prije bilo koga na svijetu. Te prve posude bile su veliki stožasti lonci za kuhanje. Kasnije su oni ukrašavali svoje posude tako što su pritiskali užadu meku glinu prije nego što je ona pečena. To je davalo posudama, a i ljudima koji su ih izrađivali ime Jomon. To je japanska riječ za svitak užeta. Ti su ljudi gradili sela od 50 i više nastampi i zakapali su svoje mrtve na grobljima. Njihov broj dosegnuo je možda četvrt milijuna – bila je to najveća gustoća stanovništva s vjerojatno najvišim standardom življenja od svih sakupljača bilo gdje u svijetu. Njihova kultura trajala je 10.000 godina. Ljudi kulture Jomon pekli su keramičke posude prije 12.000 godina. Na Srednji istok keramika je došla prije nekih 9.000 godina. Ona je nastala u prvim selima poljoprivrednika. Izum keramike jedan je od najvažnijih izuma povijesti. Naravno, i majmun bi, recimo, teoretski mogao e, da padne nešto u vatru, e, da zagori nekakva životinja, on bi možda mogao nanjušiti da tamo ima neki miris i to bi mogao jest. Dakle, to paljenje i tako dalje. Dakle, kuhinja vezana da nabijete nešto na štap pa rotirate e, na vatri, drugo je pitanje kako ćete doći do vatre, a to je onda drugi aspekt, ali tamo gdje imate vatru vi možete kuhinju napraviti. Međutim, nema zapravo prave ozbiljne civilizacije bez keramike. Jer ćete vi onda tu napraviti čitav spektar onoga što možete iskoristiti u prirodi da to funkcionira. Naravno, kod metalurgije je stvar drugačija. Prvo nje je metal koji skupljate je rijeđi, neko znanje nastaje tamo gdje ima metala, tamo gdje ga nema, tamo ne možete ne učiti neke stvari. Dakle, ozbiljno e, širenje ide u ono doba kad dolaze stočari. Stočar mijenja, ima višak vrijednosti pa onda mijenja E, taj višak vrijednosti za, za ono što će dobiti u metalu. I tako to onda vidimo da kulture koje su izrazito istočarske, one imaju i jako puno više metala i tragova metala i onda se i razvije kod njih i metalurgija jer su naučili i sami nešto u svemu tome. Dakle, tu su neki e, aspekti i neki elementi koji govore da je zapravo prvi novac stoka. U Europi postoji nekoliko velikih prometnih pravaca koji su prvim putnicima, ali i svima onima koji su kasnije kretali na putovanja iz seobe, služili da bi se stiglo na sjever i zapad Europe. Ti veliki prometni pravci su nizine koje se protežu s istoka na zapad Europe. Pored tih pravaca postoje oni od sjevera na jug. Velika sjevernoevropska nizina, Karpatski bazen, nizine koje vode sjeverno i zapadno od Crnog mora, prometnice su kojima su u Europu stigli i prvi indoevropljani. Šaraunas Milisauskas u knjizi Europska prapovijest pregled piše. Osim velikih poluotoka, najveće neprekinute zemljopisne cjeline su ravne nizine, približne orijentacije istok-zapad. Na primjer, europska nizina proteže se bez većih prekida od planine Ural na istoku do Pireneja na zapadu. Na zemljopisnim dužinama istočno od Sankt Peterburga čovjek može putovati 2500 km od Crnog mora do Barencova mora, a da ne naiđe na uzvisine iznad 300 metara. Dalje na zapad, u Njemačkoj i Francuskoj, nizina se sužava na manje od 200 km. Sličan klin nizina, također orijentiran istok-zapad i koji se postupno sužava, proteže se od nizina sjeverno od Kaspijskog mora do ukrajinskih stepa sjeverno od Crnoga mora i do vlaških nizina u Rumunjskoj. Pored tih velikih nizina za prve putnike u Europi važne su bile i doline rijeka. Dolina rijeke Dunav i njegovih pritoka, Drave, Save i Tise pružali su put prema središtu Europe. S krajnjeg juga iz Grčke prvi poljoprivrednici su krenuli dolinom rijeke Vardar, preko doline rijeke Morave i dalje na sjever Europe. Dunav je kroz željezna vrata, tri km dug prolaz kroz Karpate, pružao put iz Rumunjske ravnice u središte Europe. Ja ću vam jedan banalni primjer pokazati. Nek vam nema dva mjeseca kiše. Gdje ćete gledati? U kom smjeru? Da li ćete gledati prema istoku ili ćete gledati prema zapadu da će doći kiša? Naravno gledat ćete prema zapadu, otkud nam dolaze ciklone i donose nam vlagu. I ta ciklona je zapravo došla u europski kontinent negdje nakon 10.000 godina kad se dosta klima mijenjala, onda podigao se Mediteran, skoro 90 metara se digla razina vode, zatoplilo je, sve drugačije se promijenilo i onda preko Europe putuje taj vlažni val povremeno kao i danas. Ali istresa se kiša na zapadu i kad pogledate kako to izgleda od Jadrana prema istoku, onda ćete vidjeti da je negdje po visini recimo rijeke ili tamo 1300 mililitara kiše imate godišnje, onda dođete do Karlovca 1100, tu Zagreb ima više zbog medenica, uvijek planina nakupi više, ali Velika Gorica ima tisuću recimo u prosjeku i onda krenete dalje prema istoku Hrvatske i u Vukovaru padne između 800 i 700 mililitara kiše godišnje. Dakle, sa 1300 na 700. Onaj koji je navikao na 1300, e, on ne zna kako će preživjeti možda sa 700. Ali kako ste došli na 700 i kad putete dalje na istok, dođete do krajnje istoka Ukrajine sa 250 Pitanje je kako bi onaj u Vukovaru mogao zaživjeti sa 250. Dakle, to su te različite egzistencije i kako gledate, ali cijelo vrijeme gledate prema zapadu što će se dogoditi. I naravno kad krene suša, u kom smjeru ćete ići? Naravno da nećete ići na istok, nego idete na zapad. I svi onda obe naroda idu od istoka na zapad, prema zapadu tražeći te nove prostore gdje će se preživjeti. Kad čovjek dobro organiziran onda polako širi taj svoj prostor, on pali šumu paleći šumu proširuje taj svoj radnički prostor, ali opet je pitanje da li će to onda e, rijeka zamuljiti sljedeće godine, odnosno da li će vama to moći opstati, onda bi trebalo kopati kanale, kanali onda traže neke druge stvari i tako dalje, opet hiperorganizaciju. Tako da je taj prostor, kao što sam rekao, do Vinkovaca možete lagano s one strane, a onda ovdje je e, priča za sebe, tražite onda džepove kuda ćete krenuti dalje ili prema sjeveru, prema jugu. Sava je od 6000 godina prije Krista ili 5000 godina prije Krista. 7 km u bosanskom teritoriju hrastovi su povaljani. A što to zapravo znači? Na tim prostorima je Sava tekla, ali bosanske rijeke e, nanose veliku količinu mulja i one udaraju u obalu Save, onu kontra obalu Save, dakle ovu lijevu obalu Save, slavonsku obalu, ruše tu obalu i pomiču se dalje, rušeći obalu, ruše i to drveće koje je tamo raslo, zamuljavaju ga i idu dalje. I mi imamo zapravo da je u tih, recimo, 5800 godina imamo neke datume, prije Krista 7 km rijeka Sava ili 6 km rijeka Sava bila u bosanskom teritoriju da se pomaknula ovdje. Dakle, vidite kako se to, koliko god izgleda, nije promjenjivo, ali i kako je promjenjivo. Poljoprivrednici su u Europu donijeli keramiku, proizvod dobiven miješanjem gline i pijeska, koji je mogao biti ukrašen ili obojan i onda pečen. Poljoprivrednici su imali ispolirane sjekire. Sve to razlikovalo se od oruđa, lovaca i sakupljača. Arheolozi smatraju da je sva kultura lovaca sakupljača zapravo produžetak prirodnog svijeta poljoprivrednici i njihova keramika i sjekire Tražili su da se ta priroda promijeni na način da se predmeti ne mogu vratiti u prvobitno stanje. U Srednjoj Europi prvi poljoprivrednici su oko 5500. godine prije Krista počeli stvarati takozvanu kulturu vrpčaste keramike, koja je obilježavala keramika ukrašena tankim naslikanim vrpcama. Ta se kultura izdvajala i po svojim dugim kućama. Steven Mithan piše. Novi poljoprivrednici iz Srednje Europe čistili su malene komade šume i gradili duge kuće, obično 12 metara duge, a ponekad i 3 do 4 puta duže. Pšenicu i ječam uzgajali su u malenim gredicama, ponekad su pored njih sadili grašak i leću. Njihova stoka pasla je u bogatim šumama, dok su njihove svinje rovale po otpalom lišću ispod drveća. Kao što je to slučaj u Neanikomediji, kućanstvo je bila osnovna društvena jedinica. Duge kuće bile su ključne. Sagrađene s tri kolone unutrašnjih stupova od drveta, sa strane su imale nizove kolaca koji su podržavali zidove od pruća i ilovače. Ilovača je kopana odmah izvan zidova i tako se stvarao pogodan jarak za odbacivanje kućnog otpada. Unutra su duge kuće često bile podijeljene u tri dijela, vjerojatno za skladištenje, za kuhanje i jedenje i za spavanje. Ti poljoprivrednici donijeli su u Europu potpuno novi način života. Još će veću promjenu donijeti putnici koji će doći sa svojim stadima stoke. Oni putuju tako da dakle, tjeraju stoku ispred sebe, stoku ne možete zaustaviti. Kad gledate američke, današnjih više nema, ali eto, u mom djetinstvu je bilo puno kaubojskih filmova, pa sam možda nešto iz toga naučio. Stočari e, uvijek ugrožavaju zemljoradnike. Oni prejašu preko zemlje i prejašu preko obraženog tla i tu je ta nevolja. Zemljoradnik ne zna kad će ove ovaj doći. Ne može stalno stajati na rubovima svoje zemlje i čekati da će neko doći. On dođe, prejaši preko toga. Mi smo imali čak tu negdje do 90. godina. Do Zagreba e, su nam dolazili bosanski stočari. Evo tu ove kockice uz vas. Bosanski su stočari tjerali svoju stoku. Naravno, negdje prođu po cestama, ali ne, ne tjerate vi baš stoku po cestama, nego kroz travnjake. Taj sukob stočara i zemljoradnika uvijek je na račun E, zemljoradnika. On uvijek više strada. Međutim, kad gledate i strukturu religije, ona se dosta promijenila stočarska. Evo, koliko sam god knjiga, literature pročitao diljem Europe pa onda i Amerike, ono što sam imao prilike e, čitati u velikim bibliotekama, možda su tamo i najveće. E, jedan podatak koji sam pročitao u vjesniku negdje 80. godina početkom, mi je zapravo dao više nego sve ono što sam pročitao, podatak od pet redaka. Piše ovako, jučer je na šar planini grom ubio 200 ovaca. 200 ovaca je egzistencija možda nekog sela manjeg. Jer stočari tjeraju i ovi koji su fiksni relativno, e, nisu uvijek fiksni jer njima treba pašnjak. Ono oko kuće treba posjeći onu travu da bude preko zime za stoku preko zime, a stoku preko ljeta će postati u planine. To je takozvano transhumantno stočarstvo. I sve je u redu dok ne krene grmljavina. Naravno, grmi gore po planinama i sve skupa, stoka se uplaši i kud? Nabiju se pod neko veliko drvo. I grom pogodi drvo i prenese e, udar na tih 200 ovaca. Zato je gromovnik, grom, glavno božanstvo stočara. Naravno, vukovi mogu pojesti dio stoke i tako dalje, ali ne u jednoj stotinki sekunde da izgubite potpunu egzistenciju. Poljoprivrednici se vrlo sporo šire. Procjenjuje se da se jedno naselje poljoprivrednika u jednoj generaciji premjesti za oko 20 km. Sredinom četvrtog tisućeća u Europu će doći ljudi koji će biti puno pokretniji. Oni se nazivaju indoevropljani. Indoevropskim jezicima nazivaju se jezici koji se govore u većem dijelu Europe i u jugozapadnoj i južnoj Aziji. Ti su jezici potekli iz jednog prajezika. Taj pak prajezik govorila skupina naroda zvanih indoevropljani. Njima je poljoprivreda bila sporena djelatnost. Oni su bili stočari i to potvrđuje njihov jezik. Uzgoj goveda dobro je potvrđen u praindo-europskom riječniku, s čak tri temeljna termina, krava, vol i bik, posvjedočena u točnom značenju. Osim toga, u praindo-europskom riječniku nalazimo i sekundarne proizvode, kao što je maslac, a možda i neki oblik sira premda se ti termini mogu odnositi i na proizvode od ovčijeg ili kozijeg mlijeka. Isto se može reći i za praindoevropske riječi za meso, moždinu i krdo. Ti stočari nisu samo donijeli promjenu religiji. Kada oni dolaze, donose i ideju utvrđivanja naselja. Oni će sjesti na glavne lokalitete. Možda neće pokoriti sve ostale zajednice koje su možda zapadnije od ovih. Sješće na te lokalitete, evo kao recimo Vinkovci koji imaju 5-6 metara slojeva i onda istovremeno vladaju i onim ostalima jer su oni sjeli na njihov zapravo centralni punkt. Onda opet jedan drugi takav lokalitet i treći, oni sjedaju na njima. Ali nisu samo na njima, oni imaju onda i čistih prostora gdje su između. To su onda manja naselja. To kad sjednete na prethodno naselje, na neki način dokazujete svoju moć onima koje niste još pokorili. Zato je jako važno čuvati to strateško mjesto, ili Jerihon ili neke tamo dalje, čuvati takva mjesta jer kad oni padnu onda zapravo se izgubili na neki način trajnu, e, trajnu egzistenciju na tome mjestu, onda je naravno povratak i pitanje kako će to funkcionirati. Zato su sva naselja takva važna, uvijek na neki način utvrde, e, mehanizmima se brane svim mogućima, e, imaju i pozicije gdje su voda, močvarišta i tako dalje, da se što teže dođe, a onda naravno onaj koji dođe, on pokaže moć. Indoeuropljani su bili stočari, stalno su bili u pokretu. Njima 20 km bila je udaljenost koju su mogli prijeći u jednom napornom danu. Pokretivosti su doprinosile i ove činjenice. Indoeuropljani su imali kola s četiri kotača. Njih su vukli volovi. Indoeuropljani su imali i konje na kojima su jahali muškarci. Odakle su došli oni? Danas je najprihvaćenija teza da su Indoeuropljani došli iz crnomorsko-kaspijske stepe. Tapak teorija puno duguje radovima Marije Gimbutas. Ona je tvrdila da Indoevropljane treba povezati s kurganskom tradicijom. Marija Gimbutas opisuje kulture jugoistočne Europe kao spolno egalitarne i miroljubive. U poljoprivrednim društvima Europe i Azije glavna su božanstva bila ženska. S dolaskom Indoevropljana ta će se slika promijeniti. Promjene će biti i u Africi i Mezopotamiji. Tamo stočari neće biti tako bitni promjenu će tamo donijeti potreba da se regulira tok voda, govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Oni jesu zapravo na neki način sila jer oni osvajaju prostor i oni zapravo moraju počistiti taj prostor da bi mogli egzistirati u njemu. Popalit će, uništit će. Dakle, tu je taj aspekt agresije je jako važan. Naravno, sad trebate vidjeti da e, zemljoradnik i ne stvara nekakvu kako je rekao, presigurnu egzistenciju. On će napraviti sigurnu egzistenciju na jednom mjestu, znači koliko mu treba ovoga, koliko mu treba ovoga da bi preživio, ali neće stvarati rezerve. I ne možete napraviti ogromne rezerve hrane kad ne znate kome ćete prodati. Kad ona ima isto pšenicu kao i vi, šta ćete od njega? Međutim, stočar ima taj višak. Naravno, što mu je višak? Višak, višak su mu mužjaci on će zadržati neki dio mužjaka, ženke će zadržati jer će preko njih dobiti veću zajednicu sljedeće godine, rađanjem i tako dalje. Tako da mu treba ono minimalni broj mužjaka. Kod zemljoradnika je ipak su drugačije stvari. Dakle, nema velike akumulacije, nema nekog bitnog razlike u socijalnom aspektu u zemljoradničkim zajednicama. Da je neko bogat, ne vidimo to. E, kad dolaze ovi stočarski narodi, kod njih se onda to može vidjeti i ovaj, u bitno velikoj razlici. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili Tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Zoran Sajko, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.